Sova Info. Na pozornici Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku održano je otvorenje 25. po redu Međunarodnog festivala malih scena. U sklopu otvorenja festivala održana je i prva festivalska predstava pod nazivom Tako je ako vam se tako čini. Pirandela u izvedbi ansambla Jugoslavenskog dramskog pozorišta iz Beograda, a u režiji Jagoša Markovića. Tijekom 25. festivala malih scena gostovat će devet domaćih i inozemnih kazališta, te će publici predstaviti svoje najbolje ostvarenja. Svi zainteresirani festivalu mogu prisustovati sve do 11. svibnja. U galeriji Principi u ponedjeljak s početkom u 17 sati održat će se otvorenje izložbe fotografije Fotositeć 2018. a riječ je o fotografijama nastalim na ovogodišnjim događanjima održanim u sklopu festivala i sporta i rekreacije Homositeć. Na natječaj su se mogle prijaviti fotografije nastale samo na ovogodišnjim događanjima održanima u sklopu festivala sporta i rekreacije Homositeć. Prijavilo se 28 autora sa 287 fotografija. Žiri je pregledao sve fotografije te će na otvorenju izložbe proglasiti pobjednika. Produžen je rok za prijavu filmova na peti Međunarodni studentski filmski festival STIF. U konkurenciji za STIFove nagrade ulaze studentski igrani, dokumentarni i animirani filmovi u trajanju do 60 minuta, nastali u periodu nakon 1. siječnja 2016. godine. Prijave su otvorene i za radove mladih autora, odnosno filmove koje su studenti režirali nakon završetka filmske škole. Produženi rok za prijeve je 15. svibnja, a filmovi se primaju isključivo preko Film Freeway platforme. Motovun Film Festival otvorio je prijave za motovunske kratkometražne filmove. Do 20. svibnja prijaviti se mogu filmovi u trajanju od 20 minuta, s time da ne smiju biti stariji od 18 mjeseci. Također moraju biti hrvatske premijere, ne odnosi se na hrvatske produkcije, a sektor programa odabrat će 20 naslova koji će biti prikazani u natjecateljskom programu festivala. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na internetskoj stranici www.prijava.motovunfilmfestival.com. Prema programu Maturijade i u tjednu Crvenog e, križa, odsjek davatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka organizira akciju darivanja krvi. U ponedjeljak od 9 do 13 sati u Vatrogasnom domu Bakar za maturante pomorske škole. U popodnevnim satima od 15 do 18 sati akcija darivanja krvi održat će se u Centru za darivanje krvi Rijeka u Domu Crvenog križa. Sova Info Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu, a bit će i pljuskova s grmljavinom. će bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti uredila Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu Info.